7:06 minuta në këto momente, uh, Blendi Eri Altini Olta dhe Lori ju urojnë një ditë të mbarë, e fillim jave të mbarë. Data sot shënon 23 mars. 23 mars, kështu që të lutem Altin, nëse mundesh. Mm -hmm. Na iku dhe mars. Faleminderit. ja që u tha edhe kjo, Olta si e kalove? Shumë mirë. Gjithë nerva si vjen kjo gjithë nerva. Jo, jo. Që në mëngjes. Jam shumë mirë. Tani duhet të jesh kështu, e kupton? Vesh më vesh, vesh më vesh. Do na tregosh pas pak edhe si do të jetë moti. Po, po, Faleminderit. Vetëm mos si do të jetë. Diell apo jo. Jo, mm. absolutisht. E pse do të mërzitemi ne? Jo, po dëgjuan fjalën shi e kisha fjalën të mos mërzitemi. Jemi po, përgatitur se Se thua se jo, unë s'dija që unë do të mërzitem për vete. Mua s'më ka thënë gjë njeri. Pa parë ne mërim pa kujtuar. Mua s'më ka thënë gjë, po e lëm për një moment tjetër. Po pra. Megjithatë e vërteta do të triumfojë. E vërteta e e mos pasjes së një dite me shi sot. Shpresoj unë tani po. E më mirë, avash-avash se... Është aty po E mbaj mend vjet për shembull që binte shi deri në qershor U ngopëm Po ne mendojmë të mos përsëritet më po, Ka bërë po, ka bërë mësim nga ajo, tërheqje veshi që i bëre ti vitin e kaluar Nëse ka qenë, uh, ka qenë fundjavë e qetë, kam përshtypjen unë përgjithsisht Kështu që, unë un tjesë disë që ka ndo, përveç ndeshjes, pas ndeshjen mbrëmë Mm. El Clasico. Isha për Realin, por nuk fitoi. Nuk fitoi. Ah mua s'më dhëmb ai shumë se nuk jam kështu i përfshirë emocionalisht dorë e parë si thua, po gjithsesi do të fitonte Reali. Mm. Por uh, kështu pra, kështu. Mirë. Por fitoi skuadra tjetër. Fitoi Barcelona. Fitoi Barcelona. Në... Duket që unë dhe Altini s'e kemi parë ndeshjen. Jo, e di që s'e keni parë. Unë nuk kisha dyshim, madje do habitesha shumë. Unë kam dëgjuar në sfond deri edhe prap Nuk më mend. Pra nuk më mend. Është ashtu, jo. Mirë. Okej. Gjithsesi, Olta, ka njerëz që e kanë vuajtur këtë. Xhevi për shembull mund të jetë akoma duke lëpir plagët. Po tani. E mban mend Xhevin. E mbaj mend. Shokun tonë. E mbaj mend. Po. Se okay. gjëra që ndodhin janë, kështu që. Asgjë, asgjë. Okej, okay, kemi program tjetër sot miq të dashur do të vijë edhe një vajzë këtu sepse kjo është është dita e tokës është këtë javë, meqë ra fjala. Nuk e di nëse po do na tregojë Jetmira pak më vonë. Po do ta kemi atë në studio. Saint Motel do të fillojë tani programin miq të dashur me muzikë. Kjo është Cold Cold Man, një burrë i ftohtë i ftohtë. Çdo njeri. Prapë nga Mark Twain, po. je lidhur ngushtë me Mark Twain. Jam lidhur shumë ngushtë me të. Do thoshin njerëzit që. Mhm. Çdo njeri në një vepër arti merr atë që ka brenda vetes. Po, po e kemi bërë ne këtë. E kemi bërë? Po, e kemi bërë ne këtë. Oh, po ke qenë sëmurë ti. Ke qenë ke qenë pa shërbim. Nuk është faji im, se unë e kisha bërë gati. Ose unë po përjetoj një deja vu shumë të thellë. Ok, ju jap fjalën që do zgjedh një tjetër, po jo okay. nga Mark Twain këtë. Jo nga Mark. Ajo ajo mund të jetë kam përshtypjen unë, ajo mund të jetë kështu ndihmës, nëse ti mm -hmm. shmang e ke parasysh se me se këto zgjedh mund të mund mos biesh në në këto gabime. Kam yeah. frikë se mos u mbaruan shprehjet e tij. Jo, nuk kanë mbaruar, po unë mendoj se jo Olta, po Mark Twain, Mark Twain thotë të reja. Ka problem. Atë pun ka ai. Mhm. Mm -hmm. Ndërkohë Olta ka motin. Ndërkohë në këto momente temperatura është 8 gradë Celsius. Po patjetër Blendi. Ndërkohë që shiu më fal po do të nis nga ora 2. Mhm. Mm Gjatë ditës do kemi përsëri shi diku nga 11 e darkës dhe nesër do hapet koha. Tani do të nis orën 2 dhe do të mbaroj nga 11 e darkës. Jo, do mbaroj nga ora 7, më falni, dhe po hapën atë shi si rol të zënë të shmëndë me këtë shiun. Do të thotë 2 7 do të kemi. Më fal, po e di që do mërzitesh e kështu që s'kam çfarë. Jo, jo, nuk nuk mërzitem fare, mund të thash, është bereqet. Ndërkohë që të martën kemi kohë të mirë dhe nga e mërkura përsëri do prishet. Okej. Okay. Do jo, jo, jo. Mirë. Mirë, faleminderit. Kaç kisha, më vjen keq. A do një shprehje tjetër Olta? Po, hajde. A do ai ke gati ti tani? Po, normal. U korrigjua direkt. Ja vjen. Nga Schiller. Kush dhunën pranon si qyqar, njeriun te vetja po ai e ka vrarë. Se apo si është kjo provokatja tani. Çfarë është? Gjithsesi, ej, um, mirë. Atëherë ne kemi një ndërprerje shumë të shkurtër këtu kur të kthehemi miq të dashur do të vijojmë programin Klubi i Mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Ju përshëndesim shumë. Javë të mbarë që të gjithëve. Ej Olta, a do të vish sonte këtu apo do ta do ta lëm fare këtë programin? Olta nuk po na sjell kafet. Un pa kafe nuk punoj. I kam thënë asaj dhe do, e doja të të ta kisha të shkruajtur në kontratë, por nuk ë, nuk më dëgjon. Edhe ja çfarë ndodh kur i beson Oltës. Shikoni kafe? Çdo gjë duhet të shkruash. Shikoni kafe? Jo, nuk. Jo, e meqë po flasim për kafe. Na, na fiku fare. Ëh, kjo më ndodhi Kjo më ndodhi njërën nga nga ditët e javës kaluar, kam përshtypjen që ishte të enjten, ndoshta ndoshta të premten. Mm -hmm. Po mendoj që jo, ishte ishte të enjten. Ëm, um, edhe çfarë ndodhi është që isha me familjen time, duke Olta dëgjohet deri këtu. Po, po. Mua po më vërtet. Ëh, uh, po gjithsesi isha me isha me familjen time dhe dhe Uh, në një moment, për shkak se sapo kisha mbritur aty, marr këtë kafen edhe e pi. Po nuk ishte kafeja ime. Po ime shoqë nuk e donte, ishte një macchiato. Edhe ah. tha, mund ta pish këtë. Dhe unë nuk porosita një, okay, thash, po pi, unë nuk pi macchiato zakonisht, po. Dhe macchiatoja ka shkum. Por unë e pi kafen uh, të shkurtër, edhe uh, zakonisht ja, ja kërkojmë kështu, gjys filxhani. Mm -hmm. Edhe për shkak se kjo kishte shkum dhe unë jam i pamësuar, kupton tash një filxhan me shkumë ti s'di ç'të bësh me të. Edhe me sa duket, unë nuk e kuptova në atë kohë. Mm. Vetëm se e ndjeva pak dhe në kur kujtova më vonë pastaj, ë uh, ishte ashtu, por e kisha e kisha uh, maja e hundës, më ishte bërë me kafe. Ndodh, më ishte bërë me kafe. Nuk më kishte ndodhur, mm. nuk më kishte ndodhur asnjëherë. Edhe pastaj, Ishim përjashta edhe ishte errësirë. Mhm. Ajo nuk më pa, nuk më korrigjoi, nuk tha që fshije hundën se e ke bërë me kafe. Dhe unë shkoj edhe bëj ca shpenzime. Futem në një Olta, a ka mundësi? A ka mundësi t'i flasë dikush asaj? Ëm ehm, dhe dhe çfarë ndodh është që ëm ehm, më vjen një aromë e këndshme kafeje. Shkoj në Tam. shkoj në atë uh, supermarket, flas me ca vajza, i pyes se është një supermarket i ri, nuk jam mësuar, nuk i di ku janë gjërat, mm -hmm. po vezët ku janë, po keni nga kjo proshuta, po letrat uh, e kuzhinës, si njëra dhe tjetra kështu, mm -hmm. dhe gjatë gjithë kohës Ndje një kështu, një një aromë të këndshme kafeja, thash, "Ua sa e mirë." U kënaqa, sinqerisht u kënaqa. Kudo që shkoja, kudo që shkoja, më mbante erë kafeja, mm. dhe kur vajta, dhe nuk asnjë nuk qelloi që të shihesha para pasqyrës, Pastaj mbërrij në shtëpi, nuk e di se ç'po po shikoja televizor, diçka e tillë. Më shoqëron dhe kjo erë e këndshme kafeje gjithandej, derisa në një moment bashkëshortja më thotë, ë, me çfarë je bërë me kafe të hunda ti? Dhe aty dal para pasqyrës, nuk ishte një, po ishte një njollë e bukur kafe. Te përvon. Unë kisha kisha shëtitur gjysmën e Tiranës me këtë. Duke duke po si s'më thanë ato. E bukur është që askush nuk të thotë. Po di çfarë, ndoshta duke. Se e kanë siklet këtë po, pjesë. Po jo dukej sikur ishte sikur ishte sikur kisha ndonjë të djegur në hund, sikur ishte se ato s'do të thoshin hey, zotri, e paskeni hundën të djegur. E kupton, me thënë. Fatkeqësisht po, e, më e kupton. Kam kam përshtypjen që bëhet dallim i qartë as. Mendon që ato e dinin që ishte kafe? Po. A thashim po? Mos kafe, duket domethënë që ti je bërë pis. Po. Vetëm që kjo më Më dha një ide. Mm. Mua unë nuk naqja jashtë, do, unë do ta zhysh nga pak. Hundën në kafe. Çdo ditë. Sepse sepse nuk hasesh atë kafenë. Të paktën ke aromën e mirë gjatë gjithë kohës. Është gjë shumë e mirë, është gjë shumë e mirë. Mirë, um, kështu që unë do të bëja një pyetje. Kjo do të jetë pyetja që ne do të kemi për sot në klubin e mëngjesit, do ta kemi si um, po themi temë të ditës. Mm -hmm. Dhe pyetja është kjo. Me kë personazh të njohur, artist, shkrimtar, muzikant të sotëm apo nga e kaluara, mm -hmm. do të dëshironit të lidhnit miqësi të ngushtë? Miqësi të ngushtë. Miqësi të ngushtë. Vetëm një. Tani një, pse do të zgjedhësh thjesht? Lista mund të jetë shumë e gjatë. Lista, ah, njëri tani. Në jetën reale, lista është me asnjë. Mirë, mirë. Po Kur e mendon hipotetikisht po, do doja të të mund të jetë shumë. Mund të jetë një një aktor filmash, mm -hmm. mund të jetë një shkrimtar, mund të jetë gjallë, mund të ketë vdekur, ë uh, mund të jetë shqiptar, mund të jetë i huaj, mund të jetë një stilist, mund të jetë grua, mund të jetë burrë, të di, të gjitha këto. Pra, dikush i famshëm, uh, për të cilin ju keni admirim dhe respekt në në një lloj arritjeje, mm -hmm. me kë do të kishit dashur ose do të donit që të kishit miqësi të ngushtë. Mm -hmm. E pastaj ndoshta e dreka darka, e biseda pranë oxhakut në një puro mbas darkës kështu. Po mm. mendoj uh, Churchillin tash a apo apo dikë po, pra. të asaj kategorie, domethënë me kë do donit që të kishit miqësi të ngushtë, vetëm vetëm pak fantazi. Sikur të ishte e mundur kë do të zgjidhnit që të kishit mik. 069 20 70 222 për këtë, 069 20 70 222 kur të kthehemi do t'ju bëj këtë pyetje edhe juve, kështu që po ju jap momentin Meghan Trainor miq të dashur, dear future husband i dashur burr nga e ardhmja. Mm. Kush e di kush do të jetë burri i saj i ardhshëm? Po gjithsesi, uh, më pëlqen Meghan Trainor, e mirë. Bad girl. Është shumë mirë. Uh, për shembull, uh, shikoj, Që që në pikën e mëngjesit uh, na ka shkruar Migena sot në mëngjes. Kemi vënë një kemi vënë një status miq të dashur në faqen tonë në Facebook, që është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, me kë personazh të njohur, artist shkrimtar, muzikant, po sportist gjithashtu, të sotëm apo nga e kaluara do dëshironit që të lidhnit një miqësi të ngushtë. Ëm, mm. um, pa dashje atje un lidhninit, e kam shkruar me 2 n, po është pak si n n. gjithsesi. Taulant Xhaka thotë uh, Migena që uh, është uh, lojtari uh, i futbollit. Ëh. Mm është futbollist. Po, futbollist. Po. Uh, luan për Zvicrën. Uh, luan për ja po uh, luan për ne uh, Taulant Xhaka. Se një vëlla Xhaka luan për Zvicrën, një një Xhak luan për uh, për Shqipërinë. Tani i ngatrova unë. Është shumë është futbollist. Shumë herë, po. Edhe shumë simpatik. Është nga këta çunat e bukur, Taulanti. Mm -hmm. Kështu që Migena, Migena nga nga Jo më kot ka zgjedhur. Po, jo, jo, jo, jo krejt rastësisht, po që është edhe lojtar shumë i mirë. Se Migena mund të dojë të luajë futboll me to. Ëm uh, ose të mësoj më shumë sport. Që ai të bëjë gola. Okej, okay, mirë, ëm um, ndërkohë, Jeri ti e ke menduar se me kë do doje? Jam akoma në trilema. se më vijnë shumë personazhe që do doja vërtet t'i njihja pak. Okej, një herë. E para unë duhet ta duhet ta ndash, dëgjo, duhet të fillosh që ta ndash në kategori të ndryshme. Do ishte mm. burrë apo grua? Tani tek to që kam ngecur unë janë burra. Janë burra. Do ishte mm. gjallë apo ka vdekur? Ë, njëri ka vdekur, njëri jo. Për shembull, meqë po Po jepi. Po e shkurtoj. Dy, dy. I pari që nuk është më në jetë, që unë do doja shumë ta njihja nga afër, mhm. është Friedrich Nietzsche. Po pse? Po nuk e di, nga që kam lexuar shumë mbi të, ë, Dhe do doja që ta njihja. Mbi të apo nën të? Mbi dhe nën. Aha, aha. Kështu që është një personazh që mua më më ka ngjallur kureshtje gjithë mm. kohës. Kam shumë pikëpyetje. Po. Kështu që për të zgjidhur gjithë po, pikëpyetjet. Po personazhi tjetër i gjalli? Hitchcock. Hiçkoku, po. Edhe Hiçkoku ka vdekur. Ka vdekur, por prandaj po, i bëra këto dy lidhje me ata që nuk janë. Unë do të thosha ty, shko me të vdekurin se se se të gjallët kush e di edhe bëhen, por këta janë të pamundur, po, pra, domethënë që të realizojnë këtu. Pamundur që mbeten ëndra, gjithsesi. Mm, okej, Hiçkoku ose Niçen. Ndërkohë, nga ata që janë gjallë, po Hiçkoku pse nëse mund të pyes, për filmin Zogjtë apo për Po janë shumë filma të tij që mm. janë ndryshe nga shumë regjisorë të tjerë. Mm -hmm. Edhe ti do ta pyesje për shembull çfarë që teknikën do na japësh një sekret apo? Po, pse jo? Do të tregojë disa sekrete në lidhje me profesionin. E kuptoj. Okej, okay, mm -hmm. mirë, dakord. Eri uh, me qira fjala do që të mësojë regjisurën dhe prandaj është është ky një është ky një interes i ri Eri, për shembull po ta kishim bërë këtë pyetje 3 vjet më parë, do ta ndjente ndonjë çik për Hitchcockun? Patjetër, patjetër. Po, e ke të mhm. vjetër me Hitchcockun. E kam të vjetër, po. Mua më pëlqejnë filmat e Hitchcockut. Dashuri e vjetër. Nuk dua, nuk dua dhe aq ta takoj. Gjithsesi, aha. Nga të gjallët, gjallët. Uh, Johnny Depp. Johnny Depp. Mm -hmm. Dhe jo vetëm. Po, uh. Nuk dua ta zgjas li, listën. Jo, mos e zgjat. mos e zgjat. E lëmë me Johnny Depp. Po Johnny Depp uh, si Johnny Depp apo Johnny Depp si Captain James eh, Jack Sparrow apo si uh, Choco Kapelebërësi apo? Mua ai Kapelebërësi është një kryevepër ose mm -hmm. siç e kam imagjinuar unë fëmijë të paktën ai është një mishërim, rimishërim i imagjinatës time. Mm -hmm, mm -hmm. Por të gjitha rolet që ai ka bërë për mua uh, vjen gjithmonë ndryshe dhe është gjithmonë fantastik. Okej. Okay. Faleminderit. Të lutem. Ehm, um, grazie Eri. Altin ti ke menduar për ndonjë çupë apo ndonjë uh, çun fundi fare? Se s'dua që ta paragjykoj sikur ti Shkon vetëm pas fustaneve, po gjithsesi. Ë uh, kjo është pyetja edhe për juve, miq të dashur, nëse uh, do të kishit mundësinë që të lidhnit miqësi të ngushtë me një personazh të njohur, artist, shkrimtar, sportist, uh, nga e shkuara apo e tashmja, mm -hmm. kush do të ishte? Kush është pra në listën e, e njerëzve që admironi për për një arsye apo një tjetër, po mbi të gjitha për arritjet e tyre, kam përshtypjen artistike, humane etj. Unë do doja të isha me çun. Shok, i po, ngushtë. Po, dhe ky çun do të ishte Leonardo DiCaprio. Kohët e fundit ka filluar të më pëlqejë. Më pëlqen shumë. Ti do të thotë që Leonardo do të merrte në festa. Po. Prandaj është po, pra, lidhje. Jo, jo lidhje, ajo nuk është lidhje, ajo është ajo është një ëm um, është diçka shumë e zgjuar. Mhm. Sepse Me mend të mia, për shembull, po ti ishe se do do ai ai atje do të dalë, e kupton? Po unë do thosha ja fus kot tash. Rita Orën, apo edhe ngel unë me një. Ka ka lidhje të shumëfishtë se me Leonardo kohët e fundit ka edhe Riana. Po pra, pra. Çe ka prap shumë. Aty ku është Leo jam dhe unë. Prandaj, po, prandaj. Ky do donte të ishte ë uh, mjekrën mjekrën e ka. Ëm, um, po, mund të Për momentin, momentin e ka e ka rruar, po mund ta zgjasë pak. Po. Edhe Leoja e ka. Vënd vënd tek tek jahti i Leos. Ka, oh, e ke menduar shumë mirë. Bravo Altin. Ja, ja çfarë do të thotë ti është mendje pjellore. Faleminderit. David Guetta miq të dashur vjen me eh, bashkë me Emeli Sande, kjo është What I Did for Love, çfarë bëra për dashurinë. Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM në 104, Blendi, Eri, Altini, Olta dhe Lori janë gjithë këtu, ju përshëndesim. Na na ni na na na na. Bravo, bravo, më pëlqen uh, Emeli Sande dhe David Guetta. Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur tani është ora 7:37 minuta, ju jeni me Radio Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s Blendi Eri Altini Olta dhe Lori ju përshëndesin, ju urojmë ditë fantastike. A uh, çdo ditë me juve nga ora 7 deri në 10 në valët e Club FM dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Am um, para se t'ia jap fjalën Erit, dua t'ju them se sot në mëngjes do të japim edhe uh, dhurata nga Too Late, nga Too Late. Too Late Albania. Bon, too Late Albania. Too Late ashtu si shkruhet dhe Too Late për ata që mësojnë mirë anglishtin shkruhet me dy o. Mm -hmm, o o, i T O O. Po. po. Edhe mund t'i gjeni në Facebook, për shembull tek uh, facebook.com fraksion Too Late Albania. E gjithashtu edhe në Instagram që janë mm -hmm. në të njëjtën kohë. Instagram.com fraksion Too Late Albania. E çfarë uh, njerëzit uh, e Too Late i sjellin këtu janë dhurata ë të ndryshme, dhurata janë dhurata shumë të veçanta. Interesante. Ëh, mm -hmm, janë ndryshe nga ç'mund të gjeni lart e poshtë në ora, treg. Ora, ora, çfarë çfarë Po orat janë shumë veçanta sepse janë me përmbajtje silikoni, mm -hmm. që nuk prishen kollaj, mm -hmm. gjithashtu që janë rezistente ndaj ujit, pra ti mund të lahesh, mund të notosh duke mbajtur unike orën, janë, nëse mund të shprehemi kështu janë. Unisex. Gjithashtu. Po, edhe por... unisex, me që jemi te uni. Uni unike dhe unisex në të njëjtën kohë. Po që mund t'i përdorë uh, kushdo dhe janë vërtet shumë shumë shumë të veçanta. Por mm. gjëja më e veçantë që mua më ka bërë përshtypje te Too Late Albania, Blendi është që mm. kanë paketime shumë interesante. Paketimet të pëlqejnë ty. Paketimet përveç produkteve që janë vërtet uh, shumë të mira. Kjo është edhe si tip byzylyku, domethënë po. kështu si tip, e, nëse mund të them byzylyk. Neo, mos gaboj. Neo quhet kjo. Po. Mm. Ti duhet të uh, marrësh pilulën e kuqe neo. Dhe unë do të të tregoj sa thellë shkon vrima e lepurit. Mm. I thoshte Morpheus tek uh, ose Morfeu. Morfeu. Morfeu. Mm. Po. Morpheus. Tek uh, Matrix ose Laurence Fishburne. Po. po. Mirë, okay. Mm. Faleminderit. Uh, kështu që do të luajmë për uh, do të luajmë për uh, orat e e Too Late dhe dhuratat e tjera nga Too Late Albania mm -hmm. në klubin e mëngjesit dhe kjo i shtohet sigurisht edhe gamës të dhuratave që ne japim zakonisht këtu. Dua t'ja jap fjalën Jerit, ndërkohë unë do të përgatis edhe një anagram për ditën e sotme, kështu që do nisim shpejt me lojëra, do kemi edhe një quiz nga uh, lajmet dhe ngjarjet që quhet prit prit se e di. Mm -hmm. Fillim Jeri. Ndërkohë unë po shikoja uh, një lajm të çuditshëm nga Japonia, të cilët janë në fazën fillestare faktikisht të një aplikacioni të ri për të gjithë njerëzit që kanë iPhone, çfarë do lloj iPhone-i, duke filluar nga 4 Emerald, uh, dhe bëhet fjalë për një uh, le të themi aplikacion që duhet ta instalosh ti në iPhone-in tënd po. dhe më pas të gjithë miqtë tu. Ky aplikacion quhet Chatperf dhe është Chatperf dhe është një pajisje e vogël, po. Perf, perf, shumë po, po. chat. Është një pajisje shumë e vogël plastike e cila i bashkangjitet nga jashtë uh, iPhone-it tënd, aty ku ti vendos edhe pjesën e karikimit mm, dhe aty ku e karikon pra tek karikon mund të vendosësh po. pikërisht dhe këtë aplikacion yes. dhe çfarë ndodh është nëse ti do t'i dërgosh Altinit për shembull një mesazh ky oh. aplikacion bën të mundur që ti t'i dërgosh një aromë të caktuar oh. bëhet fjalë që aromat janë nuk janë të gjitha sepse është faza fillestare e këtij. Tani ta them të, ta them të vërtetën se nëse do i çojë Altinit një aromë, ai ai gjitha do ishin në kuadër. Altini si shembull. Do ishte për shaka Altini po shaka. Por ti e di çfarë arome do të çojë. Natyrisht. Pra nëse unë Altinit do të dërgoja, siç dërgohen këto aplikacione që janë trëndafila të vegjël, mund të dërgoja në formën e një aromi, arome, nëpërmjet kësa uh, këtij aplikacioni. Wow. Por duhet që dhe Altini ta ketë instaluar këtë lloj aplikacioni që, që ta marrë këtë lloj arome. Unë unë s'e instaloj pra. Faktikisht ajo aktualisht mendohet që do të shkojë diku te 63 dollarë Altini, do të jetë një aplikacion pak i shtrenjtë, por mm -hmm. është faza fillestare, ata janë duke provuar dhe ende nuk ka dalë në treg. Mirë, okay. Atëherë do bëjmë një lojë për uh, për njërën nga dhuratat e Too Late Albania, e kemi të freskët të freskët. Nga mhm. prit prit. Kjo është nga prit prit se e di, miq të dashur një lajm i vogël që mund ta keni dëgjuar, e nëse jo, me intuit gjithsesi mund bëheshit pjesë. Numri i telefonit është 069 20 70 222, 069 20 70 222. Partia për uh, partia e bashkimit për të drejtat e njeriut, PBDNJ-ja, ëm mhm. mm -hmm. um, njihet gjithashtu si parti që përfaqëson minoritetin grek në Shqipëri, është duke negociuar me Partinë Socialiste për zgjedhjet lokale. Ju e dini që ndahen si thua zonat nëse vihesh në një koalicion dhe nuk garon kundra vetes tënde për të shmangur po themi në thonjza kanibalizmin politik, mm -hmm. qoftë se bie dakord me të tjerët. Ëm, um, kështu që ata kanë kërkuar tre bashki. Edhe PS-ja ka refuzuar të japi njërën prej tyre, të paktën njërën prej tyre. Mm -hmm. Kanë kërkuar Finiqin, Dropullin dhe këtë bashki. Cilën? Mm, cilën? 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Kam përshtypjen që vetëm intuita do t'ju mjaftonte për t'ju çuar tek Bashkia e tretë për cilën unë po flas, ë mm. Finiq, Dropull dhe mm, pika pika. Mm, ka qenë gjithmonë kështu. Si mollë, po mm. themi, jo sherri, jo sherri. Po, si ti hapësh më të bukurës. Kygo do të vijë bashkë me Conrad Sewell tani në klubin e mëngjesit. Kjo këngë quhet Firestone, ora 7:42 minuta, ju jeni me Club FM. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Ok, ja ku kthehemi dhe njëherë në klubin e mëngjesit Ora shënon 7.29 minuta Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë Kudo që ndodheni mm -hmm. Jemi gati për anagramën Unë jam gati për anagramën Po Dhe unë gjithashtu Je, yeah? ok Altini Fillova unë ta shkruaj Një Dy Jam edhe unë Ja dhe ti, jepi pra Anagrama Në klubin e mëngjesit Qenka një fjalë shumë e gjatë Ja, jo, ja, jo, s'është e gjatë ja. Ok Bëra qef dha Bëra qef dha Bëra qef dha 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues E ke dëgjuar, e ke dëgjuar kur thonë ndonjëherë kështu o vla Po E thonë shkru o, o, o vla Iga la, iga la, ne, iga la, qa ke la Unë edhe kam bërë dha, kësaj mm. radhe Bëra qef dha Ça bëre në Itali? Bëra qef dha Bëra qef Bëra qef dha B-E-R-A Q E F DH A është dha, jo D dhe H të rëna së bashku. Mm -hmm. Bëra qef dha. 0-6-9-27-12-2 Miq të dashur loja jonë e anagramës Kërkon prej jush që të rivendosni gërmat Që kemi uh, shpërndarë e trazuar në këtë mënyrë Kështu që ju të formoni një fjalë Që ka kuptim në gjuhën shqipe Është një fjalë e përbërë që un mhm. kam zgjedhur për sot, një fjalë e përbërë, një fjalë shqipe, mm -hmm. një fjalë e bukur, e bukur, e bukur. Madje kam dëgjuar uh, dikë ta përdorë më duket dje. Mm. Në televizor, në mos dje pardje. Nuk e kujtoj shumë qartë. Pra është një fjalë që ne e dëgjojmë shpesh. E dëgjojmë, po. Mm -hmm. E mhm. dëgjojmë, pse jo? Olta, cila do të jetë dhurata? Po, e kam një. E ke? E ke gjetur? Më duket se ka ca. Sa po është që është zot. Është është shumë e thjeshtë. E paskam gjetur. Shumë e thjeshtë. E ke gjetur dhe ti? Mhm. Oh. Po, po s'është lojë për ne? Më kot edhe që e gjejmë. Pse? Thjesht për një kënaqësi shpirtërore. Aha, po mirë. Ku ka bërë se kënaqësia? Në ditët e sotme aq mjafton Olta. Aq më shumë, kënaqësia shpirtërore Olta. Ti Altin kënaqesh me pak. Po. Po. Atëherë kemi bërë një pyetje miq të dashur, me kë personazh të njohur, artist, shkrimtar, muzikant, të sotëm apo nga e kaluara, do të dëshironi që të lidhnit miqësi të ngushtë dhe na kanë shkruar mm. uh, Slash për shembull Bjorku na shkruan për Slashin ka vendosur dhe një kitarë të vogël bashkë me uh, atë mesazh. Mm -hmm. Komentin e vet në Facebook, po, nga këto ikonat, s'diskutohet pastaj që bëhet fjalë për uh, Slashin nga Guns N' Roses. Roses mm, Nëse mundesh Altin një këngë ku Slashi e tund, mund të jetë Sweet Child of Mine apo ku di unë se çfarë tjetër. Kjo Elona na ka shkruar dhe thotë Javier Zanetti, mm -hmm. për mua do të ishte ëndërr ta takoja e të lidhja miqësi me të. Dikush normale sot. Enea Sakon duan që ta bëjnë shok. Enea, Enea Sako. Unë nuk jam i sigurt se ah. kush Enea Sako është, por uh, kushdo qoftë ai, duket që ka ka fansa. Ka fansa, po, po është uh, Samueli që do që të jetë shoku i Enea Sakos. Ah, ndërkohë, Eri mhm. thotë me Pushkinin. Me Pushkinin. Interesante. Pushkini kush është ky? Uh, Pushkini ai i famshëm i Darit? Ai Pushkin i vdekuri. Mm. Po. Me Pushkinin. Mm. Lidhte një miqësi të ngushtë Eri Veseli. Tam. Shumë mirë, e di babi? Dua të them. Po bëj shaka. Am Kula, Amelia Kula ka shkruar, "Do doja të kisha miqësi thotë me Hitlerin dhe Nënë Terezën, ideologji mendimi të kundërta për të kuptuar sadopak ekzistencën e nocionit e mirë e keqe, e mirë dhe e keqe. Pra të njohësh Hitlerin dhe të njohësh Nënë Terezën e pastaj të bësh një lloj krahasimi, po themi kështu, si ose analize, pse jo? Pse jo? Mm. Interesante është. Ja. Amelia ka shkruar kështu. Mirë, mm. uh, Greta na ka bërë një kompliment. Më ka bërë mua një kompliment, po. Thotë Blendi Salaj dhe Edmond Tupja. Mm -hmm. uh, po Gretën ju e njihni, Gretën e kemi pasur këtu në studio. Ne mund Gretën që erdhi e para kur kishim uh, maratonën. Po. po. Mm -hmm. uh, që na që jo, po. se aty e mban, e mban, bravo. Ëm, uh, gjithsesi, studente shumë e mirë Greta dhe mikeshë e klubit të mëngjesit. Ëh, uh, dhe Edmond Tupja, pastaj që më ka vendosur bashkë me Tupen atje, me Tupjan atje. Me Tupjan. Është është gjë shumë e mirë. Mirë, okay. Dëgjojmë pak muzikë, kemi muzikë tani? Yes. Në klubin e mëngjesit. Kjo është nga Guns N' Roses, quhet Sweet Child of Mine. Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirë se keni ardhur në program. Ju kujtoj edhe një herë miq të dashur që Në Club FM në 104 unë jam Blendi bashkë me Erin, Altinin, Oltën dhe Lorin si çdo mëngjes tjetër këtu në klubin e mëngjesit. Sot me një pyetje për uh, të gjithë juve. Dhe pyetja është me kë personazh të njohur, artist, shkrimtar, muzikant të sotëm apo nga e shkuara, do të dëshironi që të lidhnit një miqësi të ngushtë, mund të na shkruani në 069 20 70 222 069 20 70 222 dhe do t'i marrim SMS-të tuaja për t'i lexuar mm -hmm. për uh, kënaqësinë tonë dhe tuajën. Ëh, uh, siç ju thash, na kanë shkruar se duan uh, Pushkinin, Taulant Xhakën, Slashin nga Guns N' Roses. Do doja që të kisha miqësi shkruan Frida uh, me Chester Bennington, i cili është uh, këngëtari i Linkin Park, mm -hmm. vokalisti i Linkin Park, Chester Bennington. Ëm uh, Lini e ka shumë të qartë, thotë nuk dua që të kem me askënd miqësi me asnjërin, thotë ai, ok, dakord, është. Është zgjedhja jote. Po nga një anë mirë ka. Jo, mirë ka. Në mendimet e mia. Sigurisht, sigurisht. Edhe ti Olta nuk do doje me asnjë. Ëm um, kam një djalë tjetër këtu. Ëm um, që thotë do që të ketë uh, miqësi me Dani Alves. Po. Ëm uh, lojtarin e Barcelonës. Ëm um, kemi për shembull uh, dikë tjetër thot pse jo? Florenci ka shkruajtur Florenci, mm -hmm. uh, miku ynë i gjithmonë uh, i i çdo herë po. I përhershëm faleminderit. Ë uh, thot do doja të kisha miqësi me Jennifer Lopez dhe mm. na përshëndet. E përshëndesim. Nuk e di me me Jennifer Lopez nga nga nga um, e shkuara apo nga e ardhmja, por do të thotë nga përpara apo nga e pasmja, po gjithsesi ëh um, jo, nga të gjitha anët. Shikoj se sot Albi për shembull, Albi thotë do doja jo miqësi, por ta kisha nuse Elvana Gjatën. Oh. Edhe edhe dikush tjetër më një herë i ka shkruar si si uh, përgjigje, andaj mm. thotë ëndërrimtar. Më pëlqen. Më pëlqen nga George Soros Nga ai mund të mësosh çdo gjë, gjithçka thot uh, uh, Viktori sot në mëngjes. Klara ka shkruar do të më pëlqente të kisha miqësi me këngëtaren Pink. Uh, mm. Më pëlqen, më pëlqen tipi i saj. E gjithashtu është përmendur uh, Einsteini nga Sardi, i cili nuk e di pse e thot, por me Einsteinin. Do të donte që të kishte një miqësi. Po kjo lloj miqësie me këta personazhe do të ishte e tillë që ju mund të kalonit uh, pasditet së bashku, po bisedon. Madje ata, madje edhe lekët nëse është mundur. Ata do linin edhe aktivitetin që i ka bërë të famshëm në mënyrë që të të kalonin kaq shumë kohë me me miqtë. Mirë, kemi edhe dy fitues për të dhënë në këto momente miq të dashur para se të dëgjojmë zërin që Altini ka përgatitur për sot, zërin misterioz. Në fillim fare do i pyesim um, se Cila ka qenë përgjigja në lidhje me PBDNJ-në? PBDNJ-ja ka kërkuar nga PS-ja që të ketë të ketë edhe këtë bashki, mm -hmm. por duket këtu nuk kanë rënë dakord dhe bëhet fjalë për bashkinë e Himarës. E Himarës. Sakt është Miklovani 336 i mbaron numri, fiton dhuratën e parë nga Too Late. Nga Too bravo, Late, bravo. një dhuratë nga Too Late Albania. Bravo Miklovan, ndërkohë që kemi edhe edhe një tjetër uh, fitues. Kjo ka të bëjë me anagramën Anagrama. e ditës së sotme. Mm -hmm. Bëra qejf tha. Ishte faqebardhë. Dhe kush ka dalë sa? 896 i mbaron numri Angelës. Angela, faqe e bardhë nga primi Moçes. Po Angela ka dalë faqebardhë në lojë dhe ka fituar një orë nga Mishtan tek primi Moçes. Bravo Angela. Dëgjo Altini ka përgatitur këtë zë për ditën e sotme miq të dashur çdo mëngjes në këtë orë ne uh, lëshojmë uh, në transmetim një zë që Altini e ka ndryshuar. Ne shikojmë se çfarë ka sot. Tani, mënyra më e mirë për të gjykuar një politikan është vota, si fillim. Mënyra më e drejtë për t'u drejtuar si i duhuri, i paduhuri, është patjetër audienca dhe pëlqyeshmëria. I duhuri dhe i paduhuri. Nuk e di nëse i paduhuri është. Tani, mënyra më e mirë për të gjykuar një politikan është vota, si fillim. Mënyra më e drejtë për t'u drejtuar si i duhuri i paduhuri është patjetër audienca dhe pëlqyeshmëria. Oke, okay, unë e mora vesh se kush është. 069-2722 për ata që duan të luajnë miq të dashur objekti i lojës është shumë i thjeshtë, duhet që të gjeni se kujt i përket ky zë. Duhet të gjeni se kujt i përket ky zë. Me një parashtrim të saktë, Tani, dy pika. Dhe fillon pastaj edhe bën bën këtë paraqitje. Nuk e ke haberin. Jo, nuk e gjej dot. Tani për ah, tani Eri. Më mirë nuk e lidh dot. Unë them që e lëmë me kaq. Po. Për momentin them mos ta mos ta ngacmojmë më tepër se ç'duhet. Okej. Okay. Fjalën e ka Eri tani për uh, një rrëfim të vogël uh, para Gjithë grupit këtu, jepi Eri, rrëfehu. Po pse qesh? Ajo që unë do të rrëfej, hmm. faktikisht mm. ka të bëjë me një studim që vjen nga një doktor amerikan me emrin Donald Anger, i cili ka thyer një tabu. Donald Anger, po. Ky mund të jetë eh, mund të jetë pak i, i zemruar, po. mm -hmm. Të gjithë ne kemi dëgjuar, të paktën nga gjyshërit, mos i kërcit gishtat, sepse eh, kur të plakesh do të dridhen duart. Po. Ky e ka hedhur poshtë këtë teori. Ose vishë shpirtrat. Thotë, të paktën ky është marrë shumë gjatë me këtë lloj studimi, e ka vënë në provë edhe shumë njerëz të moshave të ndryshme dhe thotë që të gjithë është mirë që t'i kërcasin gishtat, po pse? sepse ekziston një lëng apo një lloj gazi në po, midis kockave të njeriut dhe ajo në momentin që ti unë s'di t'i kërcas të them të drejtën, në momentin që ti i kërcet gishtat është një lloj shplodhjeje që ti ia bën të mundur uh, trupit tënd, sepse ka dhe nga ata njerëz që kërcasin qafën, që mua gjithmonë më është dukur e tmerrshme. Dhe nuk qafa është pak e sikletshme, me thënë të drejtën, se nuk ka të keq. Nuk kelesh edhe kështu, mam. Është vërtet. Është e sigurt tanimë, pasi dok sipas doktor Donaldit që bëni mirë t'i kërcisni gishtat tuaj. Doktor Donaldi i flet me konfidencë tash. Po, po, po, përderisa unë po rrëfehem. Kështu që Por ka, i bëni një gjë të mirë uh, trupit tuaj sepse shplodhesh në këtë rast, po. Okej. Okay. Ka kështu, ka njerëz që mirë, ajo është uh, një Edhe lehtëson lëvizjen e kokës. Dekompresim për shembull, mm. që çfarë ndodh gjatë ditës është që që për shkak se ti qëndron në këmbë, uh, vertebrat për shembull fillojnë edhe edhe kompresohen me njëra mm. tjetrën, ngjeshen. Edhe thonë për shembull që njeriu është më i gjatë, pakëz, është pakëz më i gjatë në mëngjes sepse ka pas një lloj dekompresimi nga nga ndenja shtrirë, po pastaj me kalimin e kohës po ta takosh një njeri në 11 të natës kur ka ndenjur gjithë ditën në këmbë, mm. është shkurtuar disi se dukshëm, dukshëm normal. Po as më bëjnë me pantallona. Fillojnë më prekin tokën, por por Por dhe, do të pyesja, kjo është është normal, është në në e kam fjalën tani për etikën. Mm. Mund ta ngjeshim, mund ta ngjeshim uh, mikrofonin mbas fundshpinës së Oltës. Po. Mhm. Edhe t'ia japim asaj mundësi për një kërcitje në, që të dëgjohet në radio. Një, një kërcitje. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Um, këtë javë është edhe ora e tokës, por ne do të takojmë një vajzë mbas pak. Mësojmë pak më shumë për orën e tokës dhe si e pse duhet të përfshihemi në këtë nismë mbarëglobale. Tani është ora 8:16 minuta pothuajse në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve. Merrem me muzikë, kam fatin të merrem me muzikë, sepse kjo më jep mundësinë t'i bie botës vërdallë, dhe harmonia e muzikës më bën të kuptoj dhe t'ju kujtoj që të njëjtën harmoni ka nevojë dhe toka jonë, unë bëj pjesë e një shoqate ambientaliste dhe ne merremi me mbrojtjen e detit, që është 70% e mushkërive të planetit tonë. Dhe sensibilizimi im në këtë moment është që bëni çmos, bëni çmos çfarë të jetë më e mundur që të menaxhojmë çik më mirë mbeturinat, sepse gjithçka është Shkon nga lumi në det, nga deti në tryezën tonë. Ndërkohë, me datën 28 mars ndodh një diçka që ndodh në gjithë botën dhe quhet Earth Hour, ora e tokës. Dhe edhe ne këtu në Shqipëri do të bëjmë të njëjtën gjë. Nga ora 20:30 deri në 21:30 me datën 28 mars, shënojeni gjithashtu në axhendën tuaj. Përgatitni një darkë intime, romantike, sepse gjithë bota do fikë dritat në atë orë. Ne normalisht e kemi këtë në memorien tonë që kur na ikin dritat, tashi s'na ikin më shyqyr zotit dritat, tashi do t'i fikim vetë për një orë nga ora 20:30 deri 21:30 me 28 mars, Earth Hour, Albania. Ok, pra, ja ku e dëgjuat miq të dashur uh, vetë uh, violinistin Olen Cesari, ndërsa bën thirrje për uh, të fikur dritat në datën 28 mars për një orë nga ora 8.30 e mbrëmjes deri në orën 9.30 të mbrëmjes. Edhe për të folur pak më shumë për uh, orën e tokës, për organizimin e saj në gjithë botën edhe gjithashtu uh, këtu në Shqipëri, siç uh, ndodh, kemi këtu në studio, Jetmira Halilaj, e cila vjen nga ANEP, apo shoqata për politika të reja ambientaliste. Mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ë, uh, Jetmira, ti uh, bashkë me miq e mikesha të tjera jeni një një grup uh, njerëzish të interesuar për për planetin, të interesuar për mjedisin, për politikat e mjedisit. E di që jeni aktiv gjatë gjithë kohës e mundoheni që ta uh, përcillni këtë frymë edhe tek të tjerët në shoqëri. Uh, në fillim fare na trego pak se çfarë është çfarë është ora e tokës. Un un e di dhe kam përshtypjen dhe shumë nga dëgjuesit nuk e kanë për herë të parë që e dëgjojnë uh, këtë këtë koncept, por na e shpjego pak si nisi dhe dhe si erdhi në Shqipëri. Atëherë, ora e tokës nisi në Sydney në Australi, vetëm një qytet në vitin 2007 ishte një nisëm e WWF-it të Australisë. WWF-it, po. po. Mhm. Ëh, e cila ishte në një veprim simbolik për fikjen e dritave nga ora 20:30 deri në orën 21:30. Mhm. Ëh, pastaj, ëh, kjo nisëm në vitet në vijim u përkrah nga gjithë shumë shtete të botës. Mbaj mend që në vitin 2008 ishin 38 shtete që filluan ta bënin orën e tokës edhe në vendet e tyre. Ndërsa në 2009 e kemi marrë edhe në Shqipëri, që siç thamë ANEP-i është koordinatori lokal për organizimin e orës së tokës mm -hmm, në mm -hmm. vendin tonë. Jemi në vitin e 7 që e organizojmë. Aktualisht janë njëqind e gjashtëdhjetë e tre shtete që e bëjnë orën e tokës dhe janë mbi shtatë mijë qytete që marrin pjesë në këtë nisëm globale. Unë kam parë për shembull që që kur uh, vjen koha për uh, orën e tokës janë të përfshirë edhe edhe gjëra të mëdha si CNN-i, si Google-i, domethënë Po. këto e- edhe shumë uh, po themi artistë të mëdhenj, uh, njerëz të njohur. sepse ora e tokës ndryshe nga lëvizjet e tjera ka atë veçantinë e saj që ka atë pozitivitetin që dhe ndryshe nuk është protesta e rrugës siç mund të bëjnë lëvizjet e tjera ne kemi thjesht e themi në thonjëza është parti i rrugës është mm -hmm. një festë mm -hmm. që ne i kujtojmë qytetarëve të botës që duhet të kujdesen për planetin Uh, gjithashtu uh, suksesi që ka pasur ora e tokës është më shumë sepse ne duke qenë një lëvizje pozitive, dhe duke i dhënë aksione konkrete, njerëzit e kanë përfaqësuar dhe janë uh, kam kemi pasur raste që janë kujdesur më shumë, janë frymëzuar, është mm -hmm. thjesht një mhm. nisëm frymëzuese. Një gjë që mua më pëlqen është që që aksioni që kërkohet nga shumë njerëz është është relativisht i thjeshtë. Fik dritat, domethënë një aksion që bëhet me një gisht, çelsat. Po, por duhet të themi që tani ora e tokës është më një, ka, ka pësuar ndryshime dhe jo më kot është 60 plus, është për mhm. tej një ore. Okay. Në qoftë se për në fillim ishte vetëm gjëra simbolike fikje e dritave, kemi pastaj në një moment të dytë kemi pasur edhe sfidat e premtimeve kur ishte që unë do bëj x gjë në qoftë se kaq persona do bëjnë këtë gjë për të nxitur njerëzit. Mm -hmm. Vjet ka qenë Earth Hour Blue, ka qenë një revolucion i vërtetë që ishim me projekte konkrete. Dhe në qoftë se do fillojmë tek projektet konkrete, vlen të përmendim një provincë të Ekuadorit, i cili pranoi nisur nga ora e tokës nuk përdor më qeset plastike. Nuk përdor më mm. qeset plastike. Ishte pa qeset tani. Po. Mm -hmm. Pastaj në Madagaskar kemi që njerëzit kanë filluar të përdorin soba që kursejnë dru. Domethënë janë disa nisma projekte konkrete që i inicion ora e tokës që kanë sukses. Pra, pra ka dhe sfida. Po po. Domethënë nuk është vetëm sfida e fikjes së dritave për jo. një orë, por është sfida edhe po kush i ndërmerr këto sfida? Ë pushteti lokal, qeveritë, domethënë uh, organizata apo organizata, apo autoritete. Organizata individë, domethënë është ora e tokës është e hapur që i fton të gjithë të bashkëpunojnë, mm -hmm. si tek individët, bizneset, organizatat, pushtetin vendor, qendrorin, Dhe është një koordinim i gjithë pushteteve që të bëjnë sa më shumë projekte në të mirën e mjedisit. Mm -hmm. uh, marrin disa zotime. Po. Mm -hmm. uh, në këtë vit është e fokusuar më shumë te ndryshimet klimatike, sepse dimë që 60% e emitimeve të dioksidit të karbonit në atmosferë vijnë nga shpenzimi, konsumimi i energjisë. Uh, dhe uh, ka si moto përdorni fuqinë tuaj për të ndryshuar ndryshimet klimatike. dhe ka ma, ndërmarrë disa politike, domethënë, është në shkollat e Evropës, mm -hmm. është ndërgjegjësimi që në, për ndryshimet klimatike, mm -hmm. ndërsa në Australi po fokusohet shumë tek pjesa e ushqimit të qëndrueshëm dhe peshkimit, domethënë, po të marrim te Australia janë 50 shefa më të mm -hmm. famshëm që kanë përgatitur receta miqësore me mjedisin dhe Ato receta po shiten për të për t'u dhënë fermerëve për të pas një rezultat më të mirë në qëndrueshmërinë e ushqimeve. Ëh, domethënë ideja është që që mund të jenë ndryshime të vogla, por kur ndodhin po. në shkallë globale dhe përfshihen shumë njerëz, këto ndryshime të vogla, domethënë shuma e akumuluar e tyre, po ka një ndikim pozitiv në frenimin e ndryshimeve klimaterike. Ne duam ta mbajmë kështu siç është. Përshtatshmëria, që mhm. jemi te përshtatshmëria ndaj ndryshimeve klimatike dhe sepse bota po përballet me sfida të mistershme dhe ne duhet të përshtatemi mm. duke përdorur politika të zhvillimit të qëndrueshëm, një menaxhim sa më të mirë dhe këtë sigurisht e, e kryejnë institucionet shtetërore. Mm -hmm. Dhe ne si organizata të mbrojtjes së natyrës të mjedisit duhet të luftojmë fort që t'i bindim institucionet që të ndërmarrin këto politika. Më trego pak, si ka si ka shkuar kjo ky proces bindjeje? Këtu në Shqipëri, ti më the mua që është viti i 7 që organizohet. Po, mhm. si është bashkëpunimi me me pushtetin në përgjithësi? Në përgjithësi ne kemi një sukses sidomos këtë vit sepse ne kemi zhvilluar në Tiranë, kemi filluar me Tiranën, pastaj kemi pasur 2-3 qytete, ndërsa sot, domethënë aktualisht kemi 10 qytete që do e zhvillojnë orën e tokës dhe janë 10 bashki që kanë konfirmuar që do i fikin drita dhe ndriçimin e qytetit mm -hmm. për një orë. Për një orë fiken, po themi, po, po. dritat e fiken dritat e e Dhe ne kemi nisur disa sfida që ka qenë, domethënë përdor fuqinë time për të ndryshuar ndryshimin klimatik. Ke kemi pasur raste që disa fëmijë në shkolla kanë mbjellur pemë, disa të tjerë kanë hequr dorë nga përdorimi i qeseve. Ë, uh, domethënë janë shumë frymëzuese edhe mm -hmm. këto mhm. veprime të vogla që po bëhen këtu. Keni pasur keni pasur akses, po themi hyrje në shkolla, mundësi për për sjellë diçka nga ky lloj ndërgjegjësimi tek tek më të vegjlit? Po, domethënë kemi edhe bashkëpunimin e Ministrisë Arsimit që na ka dhënë akses që në disa shkolla t'i përfshijmë, kemi dhe po Po luftojmë shumë që t'i kemi du, siç kemi një pjesë të ekspozitës me piktura të si e shikojnë fëmijët mjedisin që mm -hmm. do mhm. zhvillohet shumë. Kur do zhvillohet kjo? Apo është më mërkurën? Këtë këtë javë. Po, këtë javë kemi një sërë aktivitetesh, mm -hmm. kemi edhe pedalimin masiv që do jetë me nxënësit e shkollave. Na trego pak eh, se nuk të pyeta, po nëse mund të bësh një listë aktiviteteve që do ndodhin këtë javë, je e mirëpritur ta bësh. Okej, okay, atëherë thamë që të mërkurën do jetë prezantimi ambasadorëve që vlen të themi që ishte Oleni që e pamë dhe mm -hmm në video do jeni dhe ju si klubi i mëngjesit mm. dhe i mhm. falenderoj që pranuat t'i bashkoheni nismës sonë dhe të tjerë do i zbulojmë të mërkurën uh, kemi ekspozitën me fëmijët që do kenë me piktura dhe punimet e tyre me anë të riciklimit dhe, dhe ditën e, e premte do mhm. kemi mm. flash mob në orën 12 e, jo Mendoj që që është diçka që duhet përfshi sa më shumë njerëz, ju e paskeni e paskeni menduar këtë, edhe të flash mobit, edhe të këtyre. Mund të bashkohen për shembull uh, disa që s'janë dhe aq nxënës shkollash edhe të vegjël, po, po, po themi që pedalojnë. Patjetër, ne jemi këtu dhe jemi hapur, i ftojmë gjithë gjithë që të na bashkohen si tek flash mobi, mm -hmm. si mhm. tek pedalimi, janë të mirëpritur, gjithashtu vlen të bëj thirrje gjithë edhe hoteleve, bizneseve që mm -hmm. ta përkrahin këtë nismë që në orën 28 mars në orën 20:30 deri në 21:30 të fikin drita. Po njerëzit në shtëpi për shembull mundet të fikin drita? Po po, dhe njerëzit në shtëpi është sepse në të vërtetë ne gjithmonë kur e bëjmë këtë aktivitet është problemi se ne kemi vim nga një e kaluar që na fikeshin dritat mm -hmm. vetë dhe mm -hmm. gjithmonë thonë shko flit me ÇEZ-in, po nuk është problemi që duhet të na fikë ÇEZ-i. Po. Ideja është që ne një zgjidhje me me. Jo, ideja është që njerëzit tema praktike, kupton? Njerëzit duhet të ndërgjegjësohen që ta bëjnë vetë, domethënë një orë t'i kushtojnë kohë dhe të jetë si si reflektim mm -hmm. për të parë se ku po shkojmë. Mm -hmm. Dhe dhe dhe a ka keni juve për shembull një një sërë këshillash se si mund të kalohet një orë Sheshi Skënderbej që do kemi një mini koncert të vogël mm -hmm. unplugged dhe do kemi atë unplugged sigurisht se sot këtë kështu që kitara elektrike. Po. Mirë, shumë mirë. Unë të falenderoj shumë uh, ANEP-in, kështu quhet uh, organizata po. Association uh, for New Environmental Policies uh, nga anglishtja, por uh, shoqata për uh, politika të reja ndaj mjedisit. Jetmira Halilaj miq të dashur për orën e tokës këtu në klubin e mëngjesit. është shtunën në datën 28 mars pra këtë javë dhe zgjat nga ora 20:30 deri në orën 21:30 ju duhet të fikni dritat për të ruajtur e për t'u ndërgjegjësuar. 50 sekonda. Mhm. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me juve sapo dëgjuam uh, edhe një këngë nga Jovanotti. Tani do të bëjmë dy gjëra. E para do të uh, dëgjojmë edhe një herë zërin e përgjumur që Altini ka zgjedhur për ditën e sotme. Duhet ta identifikoni këtë personazh. Unë mendoj që është një, unë e kam gjetur uh, në në dëgjimin e dytë në fakt, por le ta dëgjoni edhe ju. Tani, mënyra më e mirë për të gjykuar një politikan është vota. si fillim. Mënyra më e drejtë për t'u drejtuar si i duhuri, i paduhuri, është patjetër audienca dhe pëlqyeshmëria. Okej, kujdes. Jemi në lëmin e politikës, meqë ajo po flet për për gjykimin e një politikani, kështu që kjo mund t'ju ndihmojë. Ëh, mendoj që nuk është aq e vështirë. Kjo është gjëja e parë që do bënim. E dyta, do të ngrejmë tani siparin e kuicit tonë me seri. Një kuic mhm. me seri i cili sot ka si tematikë filma nga vitet 90. Yeah, yeah, yeah. Filma nga vitet 90, miq të dashur filma nga vitet 90. Mm -hmm. uh, flasim për filma që kanë qenë uh, hite, filma të njohur që kanë mbetur në kujtesën kolektive, edhe pse vitet kanë kaluar si pa pritur. Unë mbaj mend për shembull disa prej këtyre kur ishin kur ishin uh, trailera. Uh, në vitet 90 Jeri, ëm mm -hmm. um, meqë je pak më e vogël, ë uh, Shikonim MTV-në. Për herë të parë MTV-a filloi uh, që të shihej fuqishëm në Shqipëri, ëm um, andej nga 93-shi, kur u lirua si kanal që edhe në Tiranë, po edhe në qytete të tjera. Doli Italia 1, Kanale 5, MTV-a ishte mes tyre. Dhe MTV-a jepte edhe trailerat e filmave që dilnin në kinema. Filmat e rinj. Po, po, këta filma tani kanë kaluar, kanë kaluar rreth, po themi ku di unë 12, 13, 15 vjet, e kupton, nga disa prej tyre dhe janë bërë filma të vjetër. Megjithatë, mm. koha kalon shumë shpejt. Për shembull, pyetja e parë në lidhje me filma të viteve 90. Julia Roberts përpiqet që t'i vjedhë Cameron Diazit të fejuarin në këtë film të vitit 1997. Pra cili është filmi, titulli? Po. Aktorja Cameron Diaz, më fal, uh, Julia Roberts, përpiqet që t'i rrëmbejë Cameron Diazit të fejuarin. Mm -hmm. Në këtë film të vitit 1997 i fejuari uh, luhet nga Dermot Mulroney. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja është film blockbuster, është film, mm. Uh, ka qenë një film hit E jep akoma televizori herë pas here Por Julia Roberts është ajo që Vjedh burra në këtë film i vjedh Ose përpiqet t'i vjedhë të fejuarin Cameron Diazit. Mm -hmm. Okej. Okay? Cili është filmi për cilin po flasim? 069 20 70 222 069 20 70 222. Dhe me që jemi tek filma, dua të bëj edhe një pyetje nga prit prit se e dija. Kjo është nga lajmet. Mm -hmm. Nuk e di nëse do ia dilni me këtë. Mhm. Por, por fatkeqësisht, fatkeqësisht është anuluar mm -hmm. ose anulluar një festival filmi që pritej të ndodhte Në këtë qytet Kujdes, në Ballkan bëhet fjalë. Në cilin qytet? Po, për shkak se ka pasur shkurtime fondesh nga Ministria e Kulturës, ky qytet nuk do të ketë më ose të paktën këtë vit nuk edicionin e 7 të të festivalit të filmit. E ka mundësi që të zhvillohet në Tiranë. Në vend që të zhvillohet atje ku duhej zhvilluar, ku e ka shtëpinë. Mm -hmm. Okej. Okay? Cili është qyteti? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Cili është uh, qyteti, uh, cili është festivali i filmit që anullohet për shkak të mungesës së fondeve nga Ministria e Kulturës? Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim fort nga ora është tani 8:47. Pse? Jo, Nami sot është është ajo fotoja mm. për cilën e cilën nuk do ta tregojmë sigurisht në televizor, por për cilën është duke folur i gjithë qyteti, nuk e di nëse e ke parë, dy vizitoret e muzeut kombëtar. Ah, po. Mm. E e e keni vënë re atë. Është kjo është foto e re apo është foto e vjetër tani? Çfarë? S'e dimë, të them të drejtën, mm. nuk e di. Sipas inspektimeve, mm. Mhm. doli që ishte e re. Është e re. Shikoj se miku ynë Endri Naivi, i njohur si DJ Piko ka shkuar në në vendin e ngjarjes atje bashkë me bashkë me dikë tjetër nga CSI Tirana për të për të inspektuar, po kanë ngatërruar cepin. Unë do thosha, nuk janë në cepin, nga sa e dalloj unë foton tek Muzeu Kombëtar, pa e përmendur. Ë uh, nuk janë tek uh, nuk janë pra si thua në ballore, nuk janë poshtë uh, poshtë mozaikut, siç janë janë vendosur këta hetuesit e skuadrës CSI Tirana, por janë nga krau tjetër. Janë nga po. krau, janë nga, në ansore. Nga krau Piazzës. Nga krau, bravo, nga krau i Piazzës janë në ansore, ata janë uh, si thua përballë me 15 katshin mm -hmm. në mhm. bulevardin Zogu i parë, në Zogu në Zogun e parë atje. Mm. Ne flasim për Zogun e parë. Gjithsesi, uh, fotoja ishte skandaloze, nuk e di nëse unë nuk e di tash. Edhe duket sikur është në mes të ditës. Mm ose të paktën në një ose mund të jetë shumë herët në mëngjes, ose mund të jetë mbasdite, por mm -hmm. që mhm. në mëngjes duhet të jetë, s'ka mundsi. Por që nuk është e qartë ç'po ndodh. Ku ka arritur, ku ka arritur kjo botë? Mizoria. Pse qeshni juve? Po, po njeri se ishte një dëshirë e momentit edhe një dëshirë e momentit. Ai ishte një transaksion prostitucioni atje se me siguri se çfarë dëshire momenti do ka qenë një nga ato vajzat që je ti Olta jo, jo, je shumë jo. romantike ti mendon kështu që ata janë një çift i ri e po mirë çka kjo tjetra atë i kapi vala e dëshirës edhe o lere tash Shiko, e di pse po qeshja unë, se po i mm. tregoja Altinit çfarë kishte ndodhur, se unë nuk e kisha parë foton. E pe tani? Tani sapo e pash. Mora vesh se çka ka ndodhur. Në koment. Po. E çuditshme. Skandal. E çuditshme. Do të më pëlqente që të kisha nduar në kok. Ose ti ku? Të mbyllësh sytë. Ose ose diku. Po. Po, nejse, gjithsesi. Mhm, mhm. Ëh, ah, vetëm që janë duke folur njerëzit, dhe rrjetet sociale kanë kanë shpërthyer me foton. Tani, edhe ca e marrin edhe e vënë edhe në në profilet e tyre, e kemi po, rëndësishë. Po, se se Po, po, ja marrin njëri tjetrin se kollaj është apo. Ta ka pasur shrej të save edhe ajde mirupafshim. U bë imja tani edhe ja ku kam gjithçka për të mbledhur ca ca like. Ca like, ca like. Mirë, um, atëherë hmm. do të kemi një përgjigje ose ose një listë me fitues nga Olta nëse ka Olta. Para se të shkojmë te muzika jepi shpejt. Më fal, po po lexoja një mesazh okay, që po më ikim, thotë pra. që Çfarë thotë? Un nuk mendoj që fotoja është ashtu siç duket, ajo thjesht mund të jetë ulur, thotë. Ju e keni zmadhuar dhe duhet ta vërtetoni këtë gjë. Ëm, um, jo, në fakt që ata dukeshin që po bënin muhabet, ajo po po fliste me po, dikë. Ajo fliste në mikrofon. Po. Që po i drejtohesh ti kujt duket. Nuk e di tash un sepse duhet të ulej ajo në atë. Është një ëndërr e saj për t'u bërë speaker në radio. Po, kam kam mundsi. Kam ose prezantuese festivalesh. Ti mund tash se jemi dhe në radio. Un po them se ja andej kalon rruga për t'u bërë speaker në radio. Nuk i bëhet. Një ëndërr e saj. Martesa e shoqes time më të mirë. Martesa e shoqes time më të mirë është po, My Best Friend's Wedding, mi shih dashur filmi ku Julia Roberts përpiqet t'i marrë të fejuarin. Kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ora shënon 9:09 minuta. Ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. 9:09 minuta në këto çaste. Unë uh, dua t'i jap uh, një shans Oltës të na thotë se kush është fituesi për zërin e përgjumur, pasi mendoj që e kanë gjetur, shpresoj se e kanë gjetur. E kanë gjetur, dhe është uh, Grida Duma, është zëri. Amieri! Bravo! Sa po e kishim marrë vesh? Majlinda ja, Fejza e ka gjetur e para, fiton Bravo, Majlinda. kurs fotografie tek Art Center Tirana. është Grida Bravo. Duma, e ja ta dëgjojmë për uh, provë, jepi. Tani. Mënyra më e mirë për të gjykuar një politikan është vota. E qartë, okay. Unë e gjeta nëpërmjet ndihmës së Oltës. Çfarë tha Olta si ndihmë? Që Altini e ka shumë qejf këtë. Ah, okay. Dhe kaq mjaftoi menjëherë që Iri tani e ka shprehur disa herë Disa herë uh, Direkt i rreshtoi Iri, qa ka gjithë faltimi I dollën pak shumë po, Altin, po, uh, Kjo ishte e para Altin, nëse, për shembull do të kishe opsionin për të votuar për uh, ta zëm Ta zëm Po ia mm. fus kot tani, se mm. nuk dua që të Albana Dimitri më duket quhet uh, një një nga emër që është përfolur nga Partia Socialiste. Po këtë kemi dëgjuar. Një zëvendëskrye ish zëvendëskryetare e Bashkisë së Tiranës dikur. Personazh relativisht i panjohur, po mm -hmm. Albana Dimitri apo Grida Duma. Në radhë të parë do të lexoja programin e të dyjave, por besoj programin e të dyjave futja kot tash. Hajt një. Që nuk do ta bënte. Po e kam shumë inat kur bën kështu si si intelektual. E di që s'ka lidhje fare. Në fakt është, po që asnjëherë nuk i lexon programet, po. Kot bën. Ai lexon programin klubi i mëngjesit. Po, po. po ej, ama, Grida Duma Albana Dimitri. Po më Gridën, Gridën, okay. Gridën, Gridën, Gridën. Do e votoja, do ia jepja me shpirt votën. Okej, okay, dakor. Dakor, mirë. Ëm um, miq të dashur. Ndërkohë, ndërkohë do të tregoj pak një histori. Është e shkurtër, është e shkurtër, por uh, ka ndodhur në Massachusetts. Ne kemi folur këtë këtë këtë dimër, si thua, këtë jo, kemi folur për për dëborat e e mëdhaja të të Bostonit. E kemi mm, parasysh mm, njerëzit që hidheshin nga dritaret, po, po, ai po, tipi që shiste, ai ishte që shiste borë, po. shiste borë, borë Bostoni i thoshte uh, taze, e ke parasysh. Mm -hmm. Gjithë këto, pra ka qenë e famshme ajo që ka ndodhur këtë vit, ka pasur reshje të jashtëzakonshme në në gjithë pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë Massachusetts. Por kjo që ka ndodhur kësaj radhe është me të vërtetë interesante. Bora, jo më si një pengesë, mm -hmm. por Bora si një ndihmë për policinë. Sepse kanë vjedhur një shtëpi. Po. Dhe çfarë ka ndodhur është që ë uh, një detektiv që quhet uh, Sean Joyce, po. i cili ishte duke u marrë me këtë vjedhje. Ishte uh, në fakt nuk ishte një vjedhje e vetme, por kishte ndodhur në disa shtëpi dhe vjedhjet ishin uh, mbi 10000 dollar. Për shembull, uh, kishin marrë uh, televizor, televizor, kishin marrë bizhu, kishin marrë gjëra të tjera. Mm -hmm. E mhm. dini se si e ka kapur? Mm. Me ndihmën e dëborës. Jo, mm. jo, jo, jo, sepse dëbora në rrugë pastrohet okay. pas herë. Por, por hajdutët kishin parkuar makinën, kishin ardhur me makinë në atë që quhet driveway, në, kishin hyrë pra në atë zonën e parkimit që kishte shtëpia mm -hmm. dhe targa e tyre ah, kishte, kishte lënë një shenjë në dëborë. Ah. Kishte lënë një gjurmë, jo, jo, si do, pra, një gjurmë të dukshme. Të dukshme, po, por, por vertikale, ëh? Si bie? Apo horizontale, horizontale, horizontale, horizontale okay. Po. Sepse kishte goditur ajo dëborën e kishte ngjeshur atje dhe targa që ka edhe si numrat, ka relievin po. e vet atje, mm. kishte lënë atë dhe targa ishte lexueshme. Wow. Dhe ky ka marrë targën dhe pastaj ka gjetur Robert Boris dhe Amy Peters, çiftin 37 dhe 36 vjeçar të hajdutëve mm -hmm. që ishin duke ndenjur në hotelin uh, aty pranë duke numëruar uh, para bizhutë, paratë që kishin vjedhur po u gjet fare kollaj wow. me gjurmën që targa la në dëborë u ngjesh makina mbas murit aty kishte pasur dëborë edhe la një gjurmë shumë të lexueshme Imagjinoj detektivin sa këtu. e kapa. Gjithsesi, kjo ishte nga nga lajmet me dëborë. Mendoj, shpresoj e fundit, megjithëse ka dhe një muaj kohë që mund të bjerë jo, akoma. Edhe ca në në Boston. Por um, por uh, përveç kësaj, goca jeni gati për Sharadio? Patjetër. Po, okay. Ia gjejmë dot për 2 minuta Altin? Besoj se po. Okej, atëherë kemi 2 minuta në dispozicion për të gjetur fjalën e vajzave. Ju lutem, merrni pjesë në Sharadio përmes numrit 069 20 70 222. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë goca. Mhm. Mm Ç'kemi mirë? Mirë, si. Atëherë fjala juaj hahet? Jo. Jo. Nuk ka lidhje me atë foton e famshme të Muzeut Historik? Jo, jo, jo. Jo. jo. jo. Ëm, është një send. Jo. Është një veprim. Duhet të kenë një njeri tjetër apo duhet të kenë një vegël po, palestër për shkak. Teknologjia ka ecur, por e mira është të jetë një njeri tjetër Altini. Një njeri tjetër. Teknologjia do të thonë është një proces që duhen dy veta. Është natyror, një po. proces që i ndodh njeriu. Një proces natyror që i ndodh njeriu, ku marrin pjesë më shumë se një njeri. I ndodh pse të dy veta. Tani e mira do jetë dy, sepse në dy është. Një burrë dhe një grua. Në dy është, edhe thotë jeri teknologjia ka përparuar thotë. E mira thotë do ishte ta bësh me tjetrin, por shtimi. Është e fundit për uh, këtë pjesë të programit, kur kthehemi do kemi një tjetër, po pyetja është kjo. Mhm. Mm Ky është filmi ku rolin e protagonistes e luan Michelle Pfeiffer. Mhm. Mm dhe muzikë ka nga Coolio. 0-6-9-20-72-22 Dërgoni mesazhet tuaja Minute after minute mm, mm, Hour mm, after hour Super Everybody's film. What's going on in the kitchen mm -hmm. ah? mm -hmm. Atëherë, ky është filmi Ku kemi për protagoniste Michelle Pfeiffer Dhe muzikë nga Coolio Filma të viteve 90 Ëm, um, kështu që do të kemi emrin e fituesi mm. në lidhje me këtë, le të shohim ç'na thotë. Është Gita fituese e një lule nga bota e luleve, 320 i mbaron numri. 320 Gita. Gita. Gita. Bravo Gita. Mm. Faleminderit për dëgjimin Gita. A uh, jeni me klubin e mëngjesit, valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s, miq të dashur, ne ju përshëndesim. Po shikoja një një video të jashtëzakonshme që tregon një një burrë i cili i ndërpret rrugën një mm. uh, breshke gjigante. Dhe pastaj wow, breshka, po si breshka gjigante nis ta ndjekë. Po, edhe është një është një ndjekje e tmerrshme ku burri tërhiqet, edhe breshka shkon mbas tij, vetëm se gjithçka është duke ndodhur shumë ngadalë me hapin e breshkës domethënë. Po, e gjurmon breshka, e thonë, ajo nuk e lë, ai thotë ajo është duke ardhur. Sa e madhe qenka. Sa e madhe qenka. Është është breshk, është breshkë. Gjigante. Është njëra nga këto videot që National Geographic ka vendosur. Ne do të kemi një kopje edhe në uh, faqen tonë Facebook, do të vendosim një link. Shikoni se si breshka e ndjek burrin hap pas hapi vetëm me një ngadalësi uh, të jashtëzakonshme. Po. Që të kënaq. Okej, okay, mirë. Uh, Atëherë na kanë thënë, na kanë thënë që festivali i filmit pasi organizatorët kanë uh, lajmëruar anulimin e tij, sepse nuk ka fonde nga Ministria e Kulturës së Kosovës, e cila mm -hmm. ka mhm. dhënë zakonisht 22000 euro për uh, këtë festival, organizimin e ftimin e ftesën e të gjithë këtyre personaliteteve të filmit mhm. etj etj etj dhe ka mbërritur puna që këtë vit ka akorduar 5000 euro nga 22 wow. dhe ata kanë dëgjuar thënë sa 5000 Mirupafshim. E lëm, e lëm këtë vit, nuk do të ketë uh, festival filmi në Prishtinë fare, um, edhe kjo është për të ardhur keq. Mirë, ëm, um, atëherë, ndërkohë se radion tonë Olta e kanë gjetur? Po, si s'e kanë gjetur po, Shtatzania, e gjetëm ne pas. Patjetër që. Kur e gjetën dhe çunat tonë, mendo. E ka gjetur Arbiana. Bravo. Tre dysha, dy dy dy i mbaron numri. Dy bileta për nesër. E gjetën dhe çunat tonë, mendo. E gjetën dhe budallenjtë, mendo. Mendo se bëhet aty ku jashtë. Më vjen keq për jo, ti këtë. Nëse e dëgjove nga unë këtë fjalë, ja, kokën. E nënkuptove Olta, dhe gjërat që ti nënkupton janë më ndonjëherë më djeg sesa gjërat që i thua kështu troç. Po, kur ti e thua. Unë s'do të di fare, por okay, e di çfarë? Varja. Ë, uh, nuk do të merrem me këtë. A ka një fitues për filmin? Kemi pyetur për një film shumë të dashur, ku muzikën e bën Coolio dhe protagonisten e bën Michelle Pfeiffer. Filmi quhet Mendje të rrezikshme. Mendje të rrezikshme. Dangerous Minds. Gerti fiton dy bileta për në Cineplex. Kënga është Gangsta's Paradise, mm -hmm. që mhm. është uh, kolonë zanore e këtij filmi të njohur. Ndërkohë dua t'ju bëj një tjetër pyetje nga filma të viteve 90. Filma të viteve 90. Meqë u përmend Bostoni pak më parë mm -hmm. Matt Damon mm. Luan një pastrues gjenial që është nga Bostoni i jugut mm -hmm. në këtë film të vitit 1997 gjithashtu. Matt Damon, aktori Matt Damon, në fakt ky është prezantimi i parë që kemi me Matt Damonin në ekranin e madh. Mori edhe një Oscar bashkë me Ben Affleck për këtë mm -hmm. film Din. Dino. Jo. jo. Nuk është mitologjike. Dinozauri ka ekzistuar vërtet, po, nuk është mitologjike. Ëh. Po, është fluturake? Apo jo? Sa për këtyre? Sa për këtyre ishin me me edhe edhe fluturonin, po. Disa, jo të gjithë. Disa. Se po. ka lloje të ndryshme ndoshta. Nuk janë të gjitha njësoj. Po. Në përgjithësi eri le ta marrim që është toksore. Është toksore, është, s'është fluturake. Rri me këmbë në tokë. Po se Ka dhe një brir? C C. Jo, mund të ketë brir. Fillon me K, është e frikshme, je saktë. Është e frikshme, po. Ku? Ku? Ah, ku bravo. Po si mos ta gjejë ajo? Si mos ta gjejë ajo? Po pra thonë që ka edhe 7 koka. E vërtetë. Në një përrallë. Hante mish njeriu. Dhe burvoki është i tillë. Donte një virgjëre, një virgjëreshë. Mm. Ditë mbas viti apo jo, që të lironte ujin. Po, po. Mm? Po. Okej. E gjeti ajo ku? Thonë që hante burra. Nuk e di për burra. Nuk e di për burra. Po si kërkon dhe kërkon dhe mish njeriu etj etj etj. Okej, okay, u gjet kollaj, po ju ndihmuam shumë. Me përkëdheli e thërrasin Edra. Ba që është këtu që neve mund ne u treguam shumë të mirë me juve dhe zbuluam. Shumë të mirë u treguat. Po edhe ne të mirë po jo, treguam me ju. Ju tregoni mirë, se ne jemi me të vërtetë mirë. Gjithsesi, kthehemi pas pak. Ata që flasin për veten s'më pëlqejnë fare. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ishte Kovac, miq të dashur. Tani ora është 9:35 minuta, unë do t'ia jap fjalën Erit. Dhe një histori e çuditshme vjen nga Rumania, bëhet mm -hmm. fjalë për një vajzë 25 vjeçare, e ka emrin Adelina Albu, e cila uh, ka nxjerrë një njoftim në faqen e saj në Facebook uh, dhe ka bërë gjurulldi mm -hmm. nëpërmjet kësaj që ka njoftuar, sepse ajo dëshiron që një mashkull me përshkrimet që ajo ka bërë se si do donte që ta kishte një mashkull, kundrejt pagesës prej 500 euro të vinte dhe të bënte një fëmijë me këtë vajzën. Oh, Ideja është që ajo wow. nuk do që të martohet, të krijojë lidhje, po por do të ishte një baba. Një baba, një shtatzani në fakt. Një shtatzani në këtë rast. Ajo s'baba s'do, se ai baba i thon kur po, qëndron pra. aty dhe rrit fëmijën. Po të gjej një mashkull me të cilin të ketë vetëm një fëmijë edhe kaq. Edhe kaq. Po. Të gjesh një mashkull, ka thënë ajo, nuk është problem, por un kam problem që të jetoj gjatë me një mashkull. Ndaj mm. un nuk dua që të kem një lidhje serioze, nuk dua as të martohem, por kam shumë dëshirë të kem një fëmijë. Dhe ndaj un bëj këtë lloj oferte. dhe nuk dua që të humb kohë në lidhje uh, që janë të pashpresa. Po pra, Unë ofroj 500 euro për të më lënë dikush shtatzënë. Mm. Dhe kaq ka mjaftuar dhe kanë qenë të shumtë. Ka qenë një rradhë e gjatë, të cilët janë ofruar uh, potencialisht, por nuk dihet akoma se çfarë do të ndodhi dhe se kë do të zgjidhë vajza. Nuk dihet se kujt i ka vënë gishtin. Pra. Shumë keq, shumë keq. Po mirë, kjo e ka zgjidhjen sepse ka shërbime të tilla që ti shkon po në pra. një në një bank. Jo, po kjo do vetë ta po përjetoj. Nuk do të. Kjo do me, do me dashuri, a? Do edhe edhe aktin. Po, do edhe aktin brenda. Po, normal. Te 500 euro. Si po normal. Po pra, këtë kërkon. Po pse s'del ajo në klub natën. Pse del në internet më fal? Nuk e di. Pra di sa kollaj që do të jetë. Po flasim ne sot sepse kjo ka bërë një ofertë në Facebook që është Çojini, çojini foton, çojini foton te Muzeu Kombëtar. Çojini foton e Muzeut Ton Kombëtar. Ndoshta shikon Gjergjin. Edhe Tamam edhe është Ka diçka për Skënderbeun në të gjithën atë. Apo jo. Në gjithë histori. Po. Si thon ata që Skënderbeu nxori, e ke parasysh? Mm, mm. Shpatën, nuk e di se çfarë gjithë gjithë ato gjëra. I vrau. I preu i i gjunjëzoi turqin, i gjunjëzoi turqin. Mirë, okay, mirë. A do, kur të kthehemi, do do të kthehemi shumë shpejt, do të kthehemi shumë shpejt se do bëjmë sa e njohim kolegun, sa e njohim kolegun apo kolegen. Dëgjojmë nga Leni Krevis miq të dashur. Okej, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Do të bëjmë tani lojën vetëm më parë se të shkojmë tek sa e njohim kolegun, do të bëj një pyetje nga lajmet nëse mundem, nëse më lejohet. Meqë e kam edhe Oltën, e kam gati këtu, le të bëjmë edhe emrat e fituesve, por më parë, më parë, kjo pyetje. Mhm. Cili është lojtari që bëri dje? golin e dytë për Barcelonën. Cili lojtar shënoi golin e dytë për Barcelonën? Të parin e bëri Messi meqë ra fjala. Mhm. Mm Pastaj bëri gol Ronaldo për Realin e Madridit, por, por ky lojtar e çoi Barcelonën përpara. Cili ishte lojtari pra? Okej, okay, kaq, ndërkohë Olta. Kuçedra ishte sharada. Kuçedra ishte e vërtetë. E ka gjetur Diti 9696 i mbaron numri 2 bileta për në Cineplex. Të lum Diti, të lum Diti. Vajza po djalë qofsh. Po. Mhm. Mm Shumë sika. Okej. Okay. Good Will Hunting ka thën Bela. Bravo, Bravo Bela. 4 i mbaron numri 2 bileta për në Cineplex. Good Will Hunting është sakt miq dashur. Mirë, a le të bëjmë një pyetje tjetër nga filma të viteve 90 dhe pastaj shkojmë tek loja sa e njohim kolegun. Atëra. Mhm. Alienët Tam. Alienët pushtojnë shtëpinë e bardhë gjatë presidencës së Jack Nicholson në këtë komedi të film eh, të vitit 1996. Mhm. Mm Jack Nicholson luan presidentin dhe gjatë presidencës së Jack Nicholson në këtë komedi të vitit 1996 Shtëpia e Bardhë pushtohet nga alienët. alienët. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Atëherë, le të bëjmë uh, shumë shpejt tani shpërndarjen e këtyre letrave Le të shikojmë se kush do të jetë viktima e lojës Sa e njohim kolegun, kolegen Unë kam tre pyrë e gati Jeri ty takon kjo Oke, okay, faleminderit Faleminderit. Lajmi mirë, un kam shpëtuar. Okej, okay, ka shpëtuar. Lajmi keq, mua më pas. Oh! Lajmi mirë. Vjen keq. Altin uh, është fati, s'ke çi bën. Ty të qëlloi kësaj radhe. Thonë që nuk luhet me fatin. Duhet okay. të largohem bëjsa. Ti duhet të largohesh, ti çik muzikë tjetër, ndërkohë që un uh, Olta dhe Jeri do të luajmë. Do të zgjidhje. O Altin. Midis këtyre dy opsioneve. Kujdes goca. Tam. Po. Edhe ju çuna dhe goca që na dëgjoni, përgjigjuni ashtu siç mendoni se Altini do të përgjigjet në 069 20 70 222. Mundohuni ta parashikoni mm -hmm. djaloshin këtu. Do të zgjidhje Altin. Të haje një fet buke. Çfarë? Një fet buke. Oh, një fet. Okej. Okay. Një fet buke. Të lyer me pas dhëmbësh. Oh, oh, oh. Në vend të gjalpit. Zgjedhja juaj. Pas dhëmbësh edhe reçel. Colgate, Mentadent, Crest. Pas dhëmbësh. Aqua Fresh, çfarë po, po, të duash? Po. Okej. Të hash pra një fet buke të lyer me pas dhëmbësh apo apo goca, goca, të pish një shishe me gargar antiseptik. E keni parasysh. Ta ah. pish të gjitha? Listerin, wow, listerin për shumë, po. Mhm. Mm Flak nga goja. Okej. Okay. Të hash pra. Pas trius të marr. Të hash një një fet, një fet buke të lyer me pas dhëmbësh apo të pish një shishe me listerin. Po edhe këtë mund ta zgjedhësh. Ë, uh, mund të jetë uh, me shije portokalli, ato me mente, ka të ndryshme. Është ai gargari antiseptik pra, mm, i gojës. Shumë i shpifur, mm -hmm. të pirë. Jo për të pirë, po. Më është pak toksik kam përshtypjen unë, edhe mm. edhe pasta domethënë me ça fjala kush provon të hajë pastë dhëmbësh do të ketë E dini që ta nxjerr stomakun nga goja Po Ja, kam thënë është një nga gjërat më mm. Që të ndihmon mm. Atëherë, pyetja numër 2 Po Pyetja numër 2 Po Do të zgjidhje, Altin Të kaloje Një natë pasionante Me aktoren e Hollywoodit Whoopi Goldberg. Mhm. Mm me aktoren e Hollywoodit Whoopi Goldberg. Po. Keni parasysh Whoopi? Po. po. Shumë aktore e mirë. Dhe apo apo të jesh në listën e porosive të Durim Bamit. Qesh ti qesh. Ku e diti që s'është një. Një natë pasionante me Whoopi Goldberg. Apo të jetë në listën e Durim Bamit. Mhm. Mm dhe pyetja numër 3 mm -hmm. për Altinin është kjo. Altin do të zgjidhje që një natë para një mëngjesi të rëndësishëm, po themi një provimi apo një programi apo diçkaje. Mhm. Mm të flesh vetëm 2 orë në një krevat të ngrohtë apo të flesh sa të duash mbi një shkëmb të ftohtë. O oh, da da. Të flesh vetëm 2 orë në një shtrat të ngrohtë Po vete ora 2:10, ke rënë ta zëmë 12:10 të natës, po, po. Mhm. në 2:10 vjen dikush çohu çohu thotë. Po ajo të mbaroj. Po ajo të mbaroj tani në orën 8 ke ashtu po deri në orën 8 do vish vërdall. Mhm. Mm Okej, okay, edhe je kështu. Mund të them të përsërisësh. Apo, apo të flesh sa të duash në një shkëmb të ftohtë. Mirë? Dakor. Kto janë tre pyetjet? Përsërisë një herë shumë shpejt, pyetja e parë është të hash një fetë bukë me pastë dëmbësh. apo të pish një shishe me antiseptik, të kalosh një natë pasionante me Whoopi Goldberg, që mm. nuk është më në rininë e saj dhe as në formën më të mirë, siç nuk ka qenë kurrë, apo të jesh në listën e Durimit. Dhe pyetja numër 3 është, të flesh vetëm 2 orë në një shtrat të ngrohtë apo sa orë të duash në një shkëmb të ftohtë. Dakor. Um, tani ne do të bëjmë edhe përgjigjet e ballafaqimin me Altinin në këtë lojën tonë të mrekullueshme. Loja është sa njohim kolegun. Atëherë unë kam bërë tre pyetje, ë uh, cilave u janë përgjigjur Olta dhe Jeri. Ndërkohë, tani këto tre pyetje do të drejtohen tek i Zoti që është Altini. Je ti gati Altin. Gati. Okay. Atëherë Altin. Kujdes. Pyetja e parë për ty është kjo. Do të zgjidhje. Mm. Të hash një fetë buke të lyer me pastë dhëmbësh. Po. Apo të pije një shije, një shishe me gargarë antiseptik goje. Ke parasysh? Të ha një fetë buke me pastë dhëmbësh Të ha një fetë buke me pastë dhëmbësh Ka thënë njeri Ndërkohë, Olta ka thënë Një fetë buke me pastë dhëmbësh Mirë Në pyetjen e dytë, Altin, kemi këtë zgjedhje Një natë pasionante Me aktoren hollywoodiane Të jesh në listën e Durim Bamit. Në listën e Durim Bamit? Po. Po po preferoj një natë romantike më mirë. Një, një natë, natë romantike, romantike me Whoopi. Whoopi Goldberg. Bravo. Make love not war. Është shprehja Make love not war. Bravo dhe deri tani gocat janë barazim e kanë po. e kanë uh, zbërthyer Altinin, si thua. Ehm, um, edhe tani kemi pyetjen e tretë të fundit. Altin, mm -hmm. do të zgjidhje para një dite të rëndësishme të flije vetëm 2 orë në një shtrat të ngrohtë e të rehatshëm. Mm -hmm. Apo të flije sa orë të duash në një shkëmb të ftohtë. të flija 2 orë në një shtrat të ngrohtë dhe të rehatshëm. 2 orë në rehati. Nuk e vija në dyshim. Ola ka thënë 2 orë gjumë gjithashtu. Bravo Olta. Ju e keni ndarë Altinin 50-50. Në mes e keni ndarë. Bravo ju qoftë. Uh, shijoni secila pjesën e saj Ndërkohë, Olta do t'ia vërë edhe emrat e fundit fitues tani Për të mbyllur programin sot në klubin e mëngjesit Jepi Olta Dhe është Olsi për lojën e Altinit 521 i mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex Ok, faleminderit, ka mbetur ndonjë gjë tjetër për të thënë Me sa shoh jo Me sa shoh jo, thotë Olta, ne largohemi këtu